บุ๊กทูสี่สิบสี่บุญมวยตื้บุญมวยตื้ไปเที่ยวกลางคืน đi chơi buổi tối đi chơi buổi tối ที่นี่มีดิสโกเทกไหม ở đây có sàn nhảy không ở đây có sàn nhảy không ที่นี่มีไนท์คลับไหม ở đây có hộp đêm không ở đây có hộp đêm không ที่นี่มีผับไหม ở đây có quán bia không ở đây có quán bia không เย็นนี้ที่โรงละครมีอะไร buổi tối hôm nay có gì ở nhà hát buổi tối hôm nay có gì ở nhà hát เย็นนี้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไร buổi tối hôm nay có gì ở rạp chiếu phim buổi tối hôm nay có gì ở rạp chiếu phim เย็นนี้โทรทัศน์มีอะไรดู buổi tối hôm nay có gì ở trên vô tuyến buổi tối hôm nay có gì ở trên vô tuyến ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมครับ có còn vé cho nhà hát nữa không có còn vé cho nhà hát nữa không ยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมครับ Có còn vé xem phim không? Có còn vé xem phim không? ยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมครับ Có còn vé xem thi đấu bóng đá không? Có còn vé xem thi đấu bóng đá không? ผมต้องการนั่งข้างหลัง tôi muốn ngồi ở phía sau tôi muốn ngồi ở phía sau ผมต้องการนั่งตรงกลาง tôi muốn ngồi ở giữa tôi muốn ngồi ở giữa ผมต้องการนั่งข้างหน้า tôi muốn ngồi ở đằng trước tôi muốn ngồi ở đằng trước คุณช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหม bạn có thể giới thiệu cho tôi chút gì không bạn có thể giới thiệu cho tôi chút gì không การแสดงเริ่มเมื่อไหร่ khi nào buổi biểu diễn bắt đầu khi nào buổi diễn bắt đầu คุณช่วยซื้อบัตรให้ผมได้ไหม bạn có thể mua cho tôi một vé không bạn có thể mua cho tôi một vé không แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม ở gần đây có sân đánh gôn không ở gần đây có sân đánh gôn không แถวนี้มีสนามเทนนิสไหม ở gần đây có sân quần vợt không ở gần đây có sân quần vợt không แถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหม ở gần đây có một bể bơi trong nhà không ở gần đây có một bể bơi trong nhà không